Njemu zahvalimo, od njega pomoć tražimo, njegovu putu tražimo i oprost za naše grijehe. Utječemo mu se od naših duša i naših zlih dijela i naših ružnih postupaka. Molim Allah žele šanom da nas učvrsti na svome putu, da nas ujedini na istini, da nas učini od onih koji, koji će biti iskreni, koji će iskreno i do kraja nositi, nositi emanet vjere i s tim emanetom se sresti sa svojim gospodarom. Tako mi je odašao, ja sam za večeraš našao uzeo temu koja se tiče svim nas. Namjerno se spomenu na kraju ovog uvodnog dijela hudbe, iskrenost. Jer je iskrenost osobina istinskih mu'mina i ona je neodvojiva, neodvojivo svojstvo mu'mina kao što je laž, neodvojivo svojstvo munafika i licemira. Zato ću već raz mišala biti riječ o sirku, odnosno o iskrenosti. Sirk inače znači arapska riječ, doslovce sirk znači podudaranje neke vijesti sa stvarnošću, sa stvarnom istinom, o stvarnim činjenicama. Dakle, ako neko kaže da nas je petak i znamo da je rekao istinu, potpuno istinu, u to smo, u to smo ubijeđeni da je tako. Sipk, što se tiče iskrenosti, dakle, sipk postoji u riječima i u dijelima i u nijetu, i u nijetu. I čovjek mora vjernik sve te stvari očistiti da bi bio sadik, da bi bio iskren prema Allahu, Đalešanu, a sipk postoji i prema, i prema ljudima, tako. Zašto ovo govorimo? Jer čovjek koji govori istinu i koji radi dobra djela, ako pored toga nije očistio i svoja prsa, a nije iskreno zanimljetio to dobro djelo, jer što znači Amal Svale, dobro djelo? Dobro djelo znači upravo to, da bude uradno u ima Allaha, jer sam iskreno u ima Allaha, i da bude uradno po sunetu Resula sallallahu alaihi wa sallam. To je značaj dobrog djela. Ako nema ta dva šarta, nije zadovoljio. Makoliko nama je bilo dobro. Jer čovjek koji je muraj, to je onaj koji čini djelo iz rija, nije savjet. On nije iskren. Makar je bilo dobro dobro dobro. I bar. Ali on je zamijetio da ga ljudi vidi. I on hoće nagradu od ljudi, a ne od gospodara svjetova. Mušik, čovjek koji uvodila Allaha, da šta pojela Allaha pri obožava neka druga božava, iskreno im to radi, iskreno to obožava. Nije sabi, on nije iskren, jer nema ova, ova, ova vaša, on je mušik na Allahu Želešanu. Čovjek koji kaže da sebe resula sa Allahom i Veselem, a u praksi to njegova praksa bude ratovan, nije, nije iskren sa Allahu Želešanu i ne može se nazvat sabi po njim, onaj koji je iskren. Recimo, često puta mi na hudbama čujemo ljude koji kažu na kraju svojih predavanja, neka Allah Želešanu donosimo salavat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam neka je Allahu spasi mir na sve one, na ashaabe i na sve one koji budu slijedili sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam do sunnjega dana. Koji budu slijedili sunnet Rasulullah sunnjega dana. A posle toga kaže, posle namaza, kaj draga moja braćo, sada posle namaza imamo četiresnicu našem šehidu, pa inša Allah, pozivamo vas da uvaričate vas. Taj čovjek sedi sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nije vallaha. Dakle, e, to, je, to, je, to znači riječ sidk. I rekli smo da ona ne odgoje osobina mukmih nana. Kaže Allah se zašanu, evo mudrilah ime šeitana razim, ja i uvrla vina nam tako vlaha puno nam sade pijem. O vjernici, bojte se Allaha i budite se iskreni. Budite se onima koji su iskreni. Ovaj ajac je objavljen, draga moja braćo, zbog trojci ashaba. Zbog trojci iskrenih ashaba. Zato je Allah je znači pomenuo ovdje, pa ćemo mi inša Allah tu interesantnu priču o fiku, da bi na osnovu toga shvatili svoje manje u našim, u našim životima, ispričati večeras. Pored svega osnovu ćemo reći o siriku. Dakle, ovaj ajte uvijen povodom trojica sahara, kabi mu malika, krali mu menjeta i morale mu rabije. Ova trojica sahara su bili poznati po svojoj iskrenosti, po svojoj odanosti islamu i po svojoj žrtvi i radu za islam. Ali su kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao ashabe na Tebuk kada je bio pohod na Tebuk i zos niko od ashaba govorno ashabima u nabici ne prestalo i ashaba niko od ashaba nije izostao osim ove trojice i u nabici u medini su ostali monatici i trojica koji su bili iskreni ali su izostali tada šetan je zavarao Kada se Resul sallallahu alaihi sallam vratio sa shabima, kada se vratio u Medinu, ova trojica su kazali istinu. Munafici su došli pred Resula sallallahu alaihi sallam i kao i običajno, tražili isprike, opravdanja na vodu i tako dalje. Oni su dobro da su opravdanja i kazali istinu. Pa je rekao sam sam ostavio i naredio je ashabima da ih ostave, da učine hađ od njih. Sve je to bila najbolja Allaha Želešanu. Dok su mu napici dolazili, i tražili opravdanje. Iznosili svoje, svoje dokaze. Pa kaže Kur'an vezano za munafike, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون kada ćete unaviti, kada se iz njih vratite, zaklinjati vam se Allahom, navodit će opravdanja, samo da ih ostavite. Pa ostavite i oni su neđači, oni su neši. I njih čeka džehennem za ono što radili. Ko su monatici? Mi smo često puta pominjali monatike i govorimo, to su ljudi koji kanjaju isposlanikom sa vlom. Zaraju zeka, postupe i tako dalje, tako dalje. Jedno njemu ispostava jeste da ne, ne voli preživa, ne voli borbu. Allah je sve malo mnoga svojica i otkrio njih, to je glavno milost. A oni su najveća rak rana među muslimanima. Međutim, hoćemo da napijemo razliku. I sad da otkrijemo iskreni od neiskreni. Ona srca je sama, svi su tako ostali, ali su bili iskreni jer su došli pred pa svoje sve i kazali tu. Rekao sam Allah na sve novo trojci, objavio izolaciju, znate koliko? 50 dana. 50 dana potpuno izolaciju. Niko se s njima ne selami, niko ne ide njima, zabranjeno je da, da, da, da ih bilo koljaka primi u svoju kuću, u zijaret, u posjetu i tako dalje. I to je bilo toliko teško stanje da im se kaže, kaže Allah Žešanu, tjesnjen je bila zemlja, makoliko je bila prostrana. Makoliko, i tjesnjen je bilo u grudima. Tako da vidjet ćemo kako navodi Kaj Gunali, piše o sebi. Kako mu bilo kada? Dakle, veliko iskušenje je bilo da to proizvaja shaba, ali se pokazali kao iskreni. Stvari, ovo je bila i kušnja upravo zbog toga da se provjeri jesu iskreni ili će se prikući na kraju monasicima koji su svakako postali u Medini i koji su svaki put i za svake bitke te ostajali ili na putu poslanika na pola puta. الله جل شانه كتني القرآن مؤمنة مؤمن كي مسلمان مسلمان كي التبليغ كي كذلك ثم يتتقوا والسارقين والسارقات إذ كان مؤمن إذ كان فشكر هو أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لما يا الله قبل شو بيه صار مغفرة سمعش مغفرة ما بدو غلقوا مغفرة أبرز يوشي ديرا dobila ili opraštanje tih grijeha. I veliku nagradu. Nagrada ovdje znači na, nagrada za dobra djela koja je radio. Ne nagrada ravna djelu koju je radio. Nego nagrada mnogostruko veća nego što vredi, nego što vredi to djelo. I kaže uzvišeni sa lebu sada kule kane fejan lahom. Pati vas moja aja. Allah kaže, a da su bili iskreni, bolje bi bilo za njih. Ovdje se Allah vraćamo na nasmišnju da su bili iskreni bolje bilo za njih. Svi iskreni prema Allahu za lašanu. I kad čine namaz, kad ovo i namaz, nisu iskreni. Allah jako malo spomenu, više misle na svoje smutnje u njihovim srcima i kuk. Pokazuju, pokazuju istinu. Pokazuju se kao muslimani i priznaju je svojim jezicima. A u svojoj duši se sa, uh, i skrivaju u kuk, skrivaju na vjerstvo i znaju već mu možu prema muslimani, prema mu'minu. Allah sačuva od te osobine. Jer kaže, ovo su istina, iskrenost u riječima, u djelima i u riječu. To su tri stvari. Za njih je vega iskrenost. I ako se sve tri ove stvari ne očiste, nema iskrenosti, nema iskrenosti. Pa dalje Allah kaže, jedzi Allah u sadaqine, jer si dostojimo i razbi da muha pekine sam šar, a u jesuga alaihi. Zaista će Allah iskren nagraditi velikom nagradom, a kada će munafika ako bude htio, ili će im oprosti ako se, ako se pokaju, ako istinski Allah zrašano kao učenik. Dakle, iskrenost je nešto veliko, velika osobina i Allah za iskrenost je pripremio veliku nagradu svojim iskrenim robovima. Mnogi ljudi danas, braćo, padaju na ovom ispitu iskrenosti. Tužna priča je jedno i izgledaju iskrenost, a djelanjima nisu takva. Ili često puta čovjek bojiš se ljudi, bojiš se njihovog ukora, bojiš se da ne postane mali kod čovjeka, kod komšije, kod braka, kod e, nekoga koji je ugledan, neće da mu kaže istinu, neće da bude iskren, ali ma ja, dozvoljena mi je ovdje ovaj slagar, samo da bi je tiško kod njega, da bi ostao pošten na gospod roba. Istina. A, a, a zna, a Allah zna ono što on govori, ono što on misli. I koga šeitan zavede, pa umjesto da bude iskren prema Allahu, pa da uvijek kaže istinu, i da uvijek stoji na tom, na tom putu, on bojeći se ljudi i želeći njihovo zadovoljstvo ne Allahovo, kaže ono što nije i nalik na istinu. Sada ćemo se malo vratiti kjavim i naliku u njegovim drugovima. Mi znamo braže da je temu bio devete godine pohiđe. U vrijeme kada su bile velike vrućine, a Medina je bila dva u velikim plodovima. Pa pogledajte iskušenje. U Medini onaj postoje tu, tek se zrivaju plodovi. Nastaje berba i tako dalje i tako dalje. A poslanik sallallahu alaihi sallam poziva na put po toliko ručini dug mjesec za nahod. Sve toliko je mjesec zavrlo. Sa ostajanjem s nikom deset dana da se vrake, mjesec dana putovanja. I onda zime će svi ashabi, osim munafika i ova ove trojice ashaba. On je izostao, kada bi mali priča za sebe da je on također izostao, a nije izostao što ima razloga. I nije izostao ni iz jedne bitke osim iz ove. Ovaj. Ni iz jedne bitke za poslanika nije dostao osim, osim iza Tebuka. Resul sam vas sam napustio Medinu i 20 dana je e, bio na putu, a Karlu Malik je zakasnio. I pogledajte kako priča o sebi, ja sam se svaki dan, kad je otišao Resul sam vas sam sa sahabom, pogledaj iskreno ti podijeli. Svaki dan sam se pripremio, Allah i kaže, svaki dan pripremim konja, konji kaže, stiguću, stiguću, i nešto da završi. Sve je, kaže, kako će sad? Ne mogu od stida, vidi da kasnije se nisam se, nisam u razlog ne priključim odmah. Gdje su oni sada? Šta ako ne stignem i tako dalje? Ko da vas nešto uđemo? I nije. Nije to uradio. Jer ovo je dokaz da treba probuditi se u ovom djelom. Jer ako čovjek ne požuri da uči za dobro djelo, da se njega šeitan odvuče, da umjesto da dobije nagradu, da dobije kaznu. A ovo vam popas dobro djelo neka i uči kasnije. A dokaz zato kad je to sve na vezi pored groblje, pa nalazi ženu koja, koja paže svojim sinom pa kaže srpice, kaže, što ti ti se bili pohodno se ne. Pa kaj sad na reposlani koja se nam tu, kaže, kaže na lava, kaže, trpio se pripunica. I na nema nagrade. Cijelo nagrade kaže da spodim njenje. Nego propak na njenu djelo, neki, neki osak udala. Ona više nema za to nagrade. Pa je govorio, kaže, mali sam sebi. Kad izide na ulicu Medine, ne vidim Ebu Bekra ne vidim Omera, ne vidim Ali, ne vidim, ne vidim Asare, Panala, s kojim sam stavljeno sad. Samo vidim monatike. Monatike koje je Allah već opisao i koje Karim Malik zna. Zna zbog čega su oni izostali. I njih ne brine puno to što su oni izostali. I pa, pa kaže, kako ono da budem s njima kad ne imam razloga, kad ne imam razloga za to. Pa kada si stigu na te buk, Resul sam Allah sallam stigu na te buk i okupio sahabe i gleda. Kaže, gdje je Karim Malik? Ušte je jedan ashab i napada ga. Napada ga, kaže, nije, nije došao, nije imao razlog, tako dalje. Pa Murad ili žele ustaj i ugrani ga. Resul sa Osama je prešućio jednom drugom, nije odgovorio ništa. Ti ti je htio da odgovori ono koji ga je napadao, niti ono koji ga, koji ga je branio. Pa su onda tako sire i sudadali, jahača koji se pojavi iz daljine, prašina se batala. I ovdje vidimo ljubav Resula sallallahu prema svojim ashabima. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam, daj Bogu da to bude Ebu Hejsan al-Ansar. Daj Bogu da bude on. Pa kada je došao, bio je to došao. A zbog čega je Resul sallallahu alaihi sallam govorio? Zakasnije je on malo. Ne su se kolibalo po njega, zakasnije ali je stigo. Pa Resul dobi kaže, daj Bogu da bude on. I ova, i, i, došao je, došao je on. A on je bio siromašni Ansarija, koji je pred tu bitku uložio kad su davali svi sabake, kad su davali svi svoje, dao, dao je uh, jedan sa hudbina. Rekao je imam dva sa, jedan daje za to, jedan, jedan ostane na sebi. Pa su mi napići smijali, kaže, zaista Allah, Allah mu je potrebno. A rekao sam da se nam zna koliko, koliko je iskren i koliko voli Allah za Rašanom i koliko je islam u njegovom, u njegovom srcu. <clears throat> Poslije povratka, to sam nikad sam da se razmišljao i kada bi znali kako da dobije svoju Kako da se s njim sastanite zna da nije razloga, nije ima opravdanja, a treba se sresti. I šta nam kaže? I dogovara se svojom familijom, kako da se obrati tako dalje. Resul se od svojom kad se vratio, kad je dva rekiata, gdje neće sumne se zmijeti, kad to se vrati iz nekog putovanja, se vrati u prvom mešit i kad je dva rekiata, kad je dva rekiata namaza, pa su došli u natici i iznosili svoje opravdanje. Resul se od svojom nije puno vodio računa o njima. Pa kaže, kaže mi mamče, ti će mene odlučio sam da bude više. I kaže, išao sam u mrčit. I vidio sam poslanika sa lovama za srmen. Pogledao sam ga, a on se kaj nasmijao, osmijeo mrži. Osmijeo prezira. Dakle, nije to bilo najosmijeo iskreni prema vrata. Nego zna rekao sam sam da sam ja došao sam iskren, ali osmijeo prezira. Znate, kad neko, imate nešto prema nekom, a kom pa se samo onako ginski, ginski nasmijeo pa je rekao, priđi. Kad sam prišao, nazvao sam mu selam, kaže mi šta te je zazvao kratno. Kaže, Boži poslaniče, tako na Allaha, ništa mi nije zazvao. Nisam opravno zazvao da izostane. I kaže, tako na Allaha da sjedim pred bilo kojim zemaljskim vladarom. Najbolj bi mu vidjeti razloga. Hiljadu razloga bi izmislio što sam učinio a pa Bože da danas budem prema tebi iskren. Jer kako da tebi, ne želim da tebi kažem laž, da tako da zovem srđbom Allah za Bože. Koga ću te imam, koga ću te istinsko vjerovan. Dakle, to je, to je iskrenost. Da, je, da su neki zemaljski vazali, da je predsjednik, da je car, da je car, ja bi, jer kaže, ja bi malik, ja sam sposoban za to, bi je poznat po tome, po svojoj vječitosti i po uh, jakoj sposobnosti raspravljanja. Mogu biti na, na, na niza koliko hoćeš razloga, ali ovako neću. Poruke iz ovoga. Pogledajte, e, kako Allah je lešanu pomaže iskrene robove, da i šeitan u tom odsutnom trenutku ne zavede. Nego pomaže im da kažu istinu i da budu, da budu s onima koji su, koji su iskreni. I drugo, kaže mi malik je svetan jak zakon, dakle, ali ne želi to zbog svoje iskrenosti. I treći, on zna da će Allah otkriti njegovu nasiku, njegovu iskrenost. كما اشتر الله عز وجل وقتي أفتاني ويجري مؤمنك فيعترف لا تدخل مؤمن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما كان الله يشور رأسه وظهرني ويتجرى قلوب الخدار نسأل الله رئيس لنا هذه شيء بيستع أيوان وشو نوي يستوى غير الإنسان أمين الله وشو يستعز Pa se nadobudio i kaže, kako mi Allaha ti si kolega moje majke. I ide što je vani. I posle izvisno vremena, opet je stio to isto. Ona kaže, ne tako mi Allaha. Rekao si da je Rekao da sam ti ja koji majka. I dok ne pitamo Rasula sa Allaha na sebe, zato nema. Nema ništa od njega. Pa je, pa se očekao da je Rasula sa Allaha na sebe, i onda su objavljeni ovi ajeti ovi ajeti koji su, koji djava su daje za pravo ovoj ženi, a kritiko one koji kažu svojim ženama da su im kao majke. Dakle, znao je Kabir ibn Malik da, da će biti, da će biti tako, da će Allah ženu otkriti, od i on se boji Allah, da se ne boji se niče, niče drugog ukora. A nakon toga resno kada sam rekao što se tiče ovoga, on je iskren. Zbog toga što je bilo, što mislite da, da vas poslanik sa sve nam pohvali s tim svojstvom? Dakle, što se tiče ovoga, on je iskren velika je to stvar. Ali kad nije bio miran, kad nije bio miran, koga je proganjalo? Sa pa poslanim sallallahu alaihi wa sallam, rekli smo, posle toga naredio hrž, hrž, i pitao je, pitao je kad, i malo kad se radi svoju porodicu, oni su ga kritikovali, to što nisi tražio proganjalo, to što nisi ne primislio, pa rekao se da zna da pojistio se pa tako, tako, ti zna da je Allah svoj obećao oprost uh, onima koji su stvarno dobro i tako da. Kaže, ne. Jel iko radi ko se ne odradio? A jesu još ova dvojica kada ja njega uzmam za uzor, a pa ostavljam monafike koji su vladali. Kada je ogranjen heđ, ova trojica sada su bili potpuno u bespameću. Kaže, je kada imam, hodam smo oni sa Medine i tako na Urana nisam mogu prepoznat taj grad. Mislim sam da hodam, mi smo nekog drugog grada. Niko neće da dozove selam. Niko neće da, da, da prihvati selam. Niko neće sebi da nazove selam. Ova porca Kaba, Zavod je umenjen i mora umarim ne bih nikako da bih kući. Nikako. A kaže, stalno su plakali i bavili činima Boga. Nisu smijeli se pojaviti. A kaže, u manci išao iz namaz. Išao je stalno na svaki namaz do određenog vremena. Kaže, čak poslanic ovaj sada nije htio da, da mi nazove selam. Jedan put sam ja nazvao selam, kad smo pošli u mesčit, međutim, kako mi je Allah, nisam vidio da bi se njegova usta pomirila. Pomirila da. A to je želio svim srcem je želila u vladu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nakon 40 dana baš moja ovog hađira, poslanik sallallahu alaihi wa sallam šalja ashaabe u ovoj trojici i kaže im, idite, recite im da će im oca zabranjeni njegove žene. Pored ovog hađira, pored, pored izolacije, potpuno od svih ashaaba, od svih mugnina, recite im da će im zabranjeni njegove žene. Ne smiju pjevati jer oni su mu'minke, istinske vjerice, a njima ostane još nije više. Smeni sa sneći za riječi dok Allah za samo ne objavi istinu. Pa je rekao Kabili Mali svoje ženi, i drugi se s tim roditeljima. Nije rekao puštam te, stajem ti za vas, nego i drugi se s tim roditeljima. Idi svojoj familiji. I ona je otišla. I kaže, jednog dana sam klanjao namaz. I Ugledao sam poslanika gdje se okrenuo prema mene. I bio sam pošao prema njemu. Pa se on okrenuo od mene. Jer to mi je bilo najteže u životu. Pošao sam prema njemu posle namaza, ali on se okrenuo od mene. Što se tiče ove bojice, kada je došla je žena Hilala Mejeta, Resulu koja se mi kaže, Boži poslaniče, moj muž poštije sve što si radio, ne može, toliko, nema nikoga, nema slugi, pa daj mogu ja da mu budem sluškinja, pošto si naredio da, da, da se odvoji moći. Kaže su se ne može, ali ne smijete sa svojom sobom. Kaže ona, kako mi je Allah, a on kako je, kako je, kako je objavljen, heš, još nikad nije sa svojom sobom. Ti ti uopšte ima bilo kakve, bilo kakve volje za ti. Toliko, su, toliko je to, toliko je to pogodilo. Pa kaže, kada bi malik sreo sam jednog dana, kad tada. A kad tada je bilo njegov bliži rođak da se mu nazvao selam i imeo dobro. Teško mi je to upalo, pa sam išao za njim sve njegovih vrata i govorio mu, kaj znaš ti čovječe da ja volim Allah i srstveno. On, on je kaj samo šutio. Pa sam to tri puta ponovio, ništa nije govorio. Rekao je, nije rekao, ne znam i ne znam, nego rekao je Allah. Allah. Pa kaže i zaplakao suba. Tijesno se više u grudima, nisam mogući da izdržim, Vratio sam se kada je kući i posle toga više nisam izlazio. Nisam više posle toga išao u džemat. Pa nakon što se navršilo da dakle, ovih zadnjih deset dana kako je malike se pridružio u dvojici i nije, nije više izlazio u džemat. Pa dakle, je jedan namaz što mu tršili, odnosno pali mi ulema, uh, eh, uzima da dokaz da je čovjek koji je u potpunom izolaciji dozvoljeno, dozvoljeno da ne dolazi u džemat takav, u svojoj kući je tu gdje, gdje ćeš kad odiš na namaz biti, uh, e, gdje nećeš moći da se posjetiš na namaz ako treba, gdje te niko ne sela, gdje te ne prihlađe, gdje si jedan, jed, jednostavno odbačen od svih, onda ti je dozvoljeno kako će stvati, dok se tu ne završi, da ne dolaziš žena. <clears throat> pa, nakon 50 dana, draga moja braćo, na sabah, na namazu jutra, ko se sabaha Resul sallallahu alaihi wa sallam, ko se namaza je, uh, se okrenuo sa i rekao, idite ovu trojicu i obrazite im, jer je Allah prije tomu. Posle toga su ashabi podelili još e, jednu mudru stoliku, iskreno su ashaba, nije bilo zlupeni prema drugima. Pomišali toliko da jedan od njih nije imao vremena da ovdje na vrata. Sa lepoj to bilo, nego se to ponovio že je prvo koji je prvo bio tu. I povikao, o, kada ti malik, a kada ja sam sjedio u svojoj sobi, zikrio, posle sad baha, I kada čini se ovo ime moje i ove, ove dvojice, znao sam da nešto, da je Allah objavio nešto o nama. Pa kad budete obradovani, Allah vam je primio to. I kada nije bilo jednog ashaba, ni jednog ashaba, u skupinama su dolazili, dolazili da na vrata da, da, da čestite i da izraze, da izraze svoj, svoj ljubav prema, prema njima i svoje saosećanje prema njima. <clears throat> pa je Karim Malik kaže, kad je došao ovaj čovjek koji je prvi, jer taj njega sam prvo čuo od ovaj brda, a ne ovaj koji na vrata. Našao sam ga i znao sam koji je Ashab. Kao je vidim, zato što je što imam to prvi glas, dao sam mu kada je svoja oba od tarasa, nisam više imao jednu. To je dokaz njegove, njegove velike iskrenosti za malo Allahu Đelešanomu i Allah mi je primio te obu, a ova ljubav Ashaba jednih prema drugima kuće i razrava. Dakle, kad je nešto, kad je veselje kod tebe, kad je veselje kod braka, Allah je veselje kod tebe. mora ovih Ako nema toga, onda nema vrata. Onda nema vrata. Kad je tuda kod je tuda i kod mene. To što ashabi nisu htjeli da se selame i prijavljaju od Allaha i od poslanika svoje sebe. I to je još jedan, jedan velika mudrost. Da se počne za emira. Počneš naredba Allaha od poslanika, on je rekao to. A šta misli da je šekan zelo kakaru, pa kaj je moj Amidžić, a šta fali da da selam? Neće ništa ne. Ni to. Ništa. a on ništa manje ne osjeća prema njemu u svojoj duši, ali treba da Allah zbog sve nam obznani istinu o njima. Pa sam došao kada je Resul sallallahu alaihi sallam, sve trojice smo se iskupili i kaže meni, prvi sam ja došao pa kaže mi poslani sallallahu alaihi sallam, abšir je hvala jomun, narra alaihke mu, hvala detke umuk, budi obadovan dobrom, današnjim dobrom, koji nisi zapamtio kada je majka od njima. Zavite je bilo veliko dobro za njih, veliko dobro za njih, i sigurno ga nisu zapamtile koje je majka rodila. Allah je riješen u slučaj. Koga se zagrava zašto zbog te iskrene prema Allahu za zašanu. Allah je objavio ajete onima koji će ljudi mogli učiti na namazu do sumnjega. Allah mu pušio te ovu i ti ođeti, ti ođeti što olakšanje posljedne dobe i posle isti stvar. Što se tiče iskrenosti, navešćemo nekoliko hadisa. Prvi od njih je od Ibn Sa'uda radijallahu ta'ala, koji prenosi da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, zaista iskrenost vodi u dočinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet. Čovjek će biti iskren dok ne bude kod Allaha upisan iskrenim, a zaista laž vodi u pokvarenost, a pokvarenost vodi u džehennem. I čovjek će biti, čovjek će biti stalno na laži dok kod Allaha ne bude upisan, lažni se. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam naredio braću iskrenost i ona je povezana sa imanom. Fazilat iskrenosti smo vidjeli iz ove priče o trojici ashaba, i vallahi lijep završetak čeka one koji su iskreni prema Allahu Đelešanovu, a isto tako loše završetak čeka menatike i one koji nisu iskreni prema Allahu. Kaže, poslanika sam ovdje, iskreno svoje dobročinstvo vodi birbu, a bir znači mnoštvo dobra. I svako dobro ima Allaha Đelešanovu. I nema ga bez iskrenosti. Ono je šta? Plod iskrenosti. Ako čovjek iskren, ako njegovom srcu jekim ima prema Allaha Đelešanovu, on će se truditi da što više hajra u ime Allaha uradi i da se spasi od žehennemske kazne, a žehennemska vatra će stoko prži. I oni, kaže Allah za žena, koji su poslušni Allahom i poslaniku, bit će u društvu s kim? Sa poslanicima i sa šehidima. So, sa istinim i sa šehidima. U ovome ajde Allah za ženu, odmah posle poslanika ne navoli šehide, nego prvo iskreni. Prvo iskreni. E, neki mu fetvi kaže se ovdje ovaj, ovi šehidi, da se ne misli na šehide koji pogu na Bogu polju. Nego na ovemu koji su šehidi i svjedoci, svjedoci na zemlji koji posjeduju, posjeduju, posjeduju znanje i oni su Allahove halife na zemlji i oni tumaži ljudima istine. Dakle, ovi iskreni su iznad njih. Iznad njih, oni koji su iskreni koji ima Allaha Đelešanuhu i koji su iskreni i misle na Allahovu putu. Dakle, iskreni su ono na drugom mjestu poslanika, a to je velika zaređa i neko to postigne, postigo je veliko dobro. Što se tiče iskrena žena se odnosi i na muškarce i na žene. Toga je to veliko ajeta u Kotanu kojega mi šešće učimo, a možda nekad i pređemo pre toga stvari. A kad se malo objasni, onda čovjek se zamisli pre tom, pre tom stvari. Kaže Allah Želšanuhu, Nog nasi hubru Marijama ibla Rasul, kad halet min kavli da Rasul, da umnogu se dvijeka. A šta je Isa, šta je Mesih, ti muhimi do poslanika. Ti se drugo je poslanik i prije da su poslanici, da umu on se tim, a njegova majka je bila iskrenica. A njegova majka je bila iskrenica. Allah je da samo spominje Marijanu ovdje i spominje jedan njih kvalitet. Šta iskrenost? Iskreno sam malo vlasno jer vas samo to je Allah mu častio takvim djetkom, takvim sinom, sinom poslanikom. I ostaju je spomen do sudnjeg dana Marijanu jedina žena koja se u Kur'anu spominje jeste. Jedna od njih osobina je ova iskrenost i druga koja je vrlo bitna za nas da znamo, kaže Allah da znao, pa manje varna taj mora nazvati ahkana sarđaha. Allah navodi primjer u Kur'anu žena nerijekinja. Mora se druga se pokazuju Bile su u kufru do svoje smrti. I žena mu'minki, jedna od njih je prvoma, žena druga je فالله يفهم تكمران التي أحسن فرجة إن اليوم شهر كعيد عن الله فهي كسودة وشبه الإيمان فهي عزو دا دا دا الله أصطر يستمع ناني سي جنرات المسلمين كان يوم دا هنا فأنا في رأيس كانت مع الله جل شان فجلت إنا جلدي أصطي إسكنين راشو يا أبو بكر الصديق رسول صلى الله عليه وسلم يدعو إن الصديق أبي نادر وجلال To je čovjek koji je na prvi poziv Resula sallallahu alaihi sallam prihvatio Allahu istinu i nikada se nije pokolebao. Bilo je mnogo ashaba koji su, koji je napadao s te strane. To je bio jedini ashab koji se nikad, nikad nije posunjao u to. Mnoga dana kada su ashabi pričali da je čudno to što poslanih sallallahu alaihi sallam govorio mi radio. Čudno je bilo to da je poslanih sallallahu alaihi sallam otišao iz, Mek, e, iz iz Medine, iz Mekije u, u Jerusalim, za jednu noć. Za jednu noć. A znaš li koliko je udaljeno? A Ebu Bekr tu uopšte nije bio prisutan. Pa kada je jedno da sada ovo mjesto je došlo neka je zna što priča sa njih sasvim, kada je nema rada Rasula, kada vam vam može kad sedi tamo kod kada i priča, kaže ako to on kaže to je istina. Jedno vjeri je nešto što je čudnije od toga. Vjeri ima da usiladi Džibrilu nam sjeti. Sve za mene čudnije od toga da je, da je u toku noći otišao salvarse Só que eu ne hoće ostaviti već svoj posao, otišao kod poslanika, pa sam sjeo pored njega i kada me piši tamo. Piši meči, meči u Aksa, jer nada. Aksa zna gdje je. Pa kaže, dok on piše, govori da su sa sebe, on kaže, zaista si ti bolje. Zaista si ti bolje. Kaže, koliko sam, zaista si ti bolje, zaista si ti iskren. Dakle, to je ta iskrenost. ta iskrenost u kojoj ne ima nimalo sumnje i nimalo natruha ni faraka na fitru kali se mjesta i bilo kakvih drugih dunjaloških interesa. Ništa to ne može, ništa to ne može čovjek, čovjek pomutiti tu iskrenost ako je zaista iskren u ima Allaha Đelešanu. Allah kaže se sada govori pokvarenost. On je rečio sam sada izraz kuđuru. A kuđuru znači napuštanje pokornosti Allahu Đelešanu i neprestano griješenje. A najveći grijeh je kuđuru dona da je kuđur kufa. Gdje su riječi Allah ne želu u lajke mu se horakul fađan. A oni koji ne budu, to su oni koji će biti u džehennemu, to su nevijednici, razvratnici. Još jedan dokaz jeste, kjeli la inne kitabel fuđari da ti si Zaista će knjiga griješnika, kjabira biti u si džini. Jer to je do... Od Hasana radi Allahu ta'ala an se prenosi, kada je drugi, za nešto što sam rekao, ostali sve ono što ti je sumnjivo, a dobit će onoga što ti nije sumnjivo. Iskrenost je sigurnost, a laž je sumnjivo. Zaista je Resul sada sada govori jer govori tim govori. Kada bi sam sada ostavite sve što je sumnjivo, a drži se onoga što nije sumnjivo. Drži se onoga što nije sumnjivo. Iskrenost je sigurnost, a laž je sumnjivo. Ovo ovaj je jedan od hadisa koji je nevali uzo u, u mojoj svojoj zbirci 40 hadisa i objasnili i ovaj hadis koji katini uzimaju je on jedan od osnova u usul fikhu e, i na osnovu njega je jedno pravilo u fikhu da sumnju stvar treba ostaviti a držati se one koja nije sumnjiva i koja je sigurna na primjer čemu se ovdje radi recimo ako je e, čovjek upao na džaset na odješu i siguran je da je da upao odješu ali ne zna je li prvio samo jedan dio početak ili kraj okaže cijelu noću. Tako da bi imao jeki u to da ne sve čiste. A opere sam jedan on zna, druga je stvar ako čovjek ne zna je li ospala, je, je, je ospala na džavite mine na noviđu. Samo sumnja. Tu sumnju treba odbiti. Ali ako je siguran, ali nije siguran dok je došlo na džavite, onda opere sve, da bi bio, to bi bio potpuno uvijek. Ili čovjek koji sumnja u kranju, kranju koliko, tri ili četiri rekiata, šta će uzeti? Uzeti ono što je siguran. Siguran je kranju tri. Siguran je kranju tri. Siguran je kranju tri i to će uzeti. Ili ne, ne znam, kanja četiri ili pet, kanja četiri. Uzet će da je kanja četiri. I, u, to je, u, uzet će ono što je sigura. Neće ga kanjavati, neće da ono jedan peti pa misli da je, to je taj četvrti koji nije kanja. Druga korist iz ovog hadisa, vrstu, jeste odgajanje samog sebe. Odgajanje samog sebe. A to je e, postane smirenosti, ako čovjek bude iskren i ako čovjek uzme ono, ono što je sigurno, jer odbaci ono, ono što je sumnjivo. Jer iskrenost je sumnjivo srca. A laž, a laž je nesigurnost. Laž je nekako roba čovjeka u srcu. Ne da mu mira. Ne da mu mira roba u laž. Čovjek iskren, onda se ne boji. Bilo koji da kaže istinu, čovjek koji spasi, čeka haber. Šta će im ljudi reći? Hoće li saznat? Neće li saznat? Muči ga to, poganja ga. Drago je da nigde ne slave njegovu laž. Kako se roba svaki laž ga posluša? Kad najmanje stvar slave, da se nije A ako, iska, ako si iskren, onda je smiran u prašinu. To je odboj, odboj duše, a Resul Sala sam bio taj koji je, koji je bio najljepšeg ahlaka i na najljepši način je odgajao generaciju koja je bila s njim, a i koji su, koji su još posle njega. Napomenut ćemo još jednu stvar vezanu za iskrenost, a to je hadis, u stvari predaja od Ebu Sufjana, radijallahu sallam. Vi znate da se on sreo sa Heraklom, vi znate i sam dok je bio još mušik, dok je bio vođa mušika, pa ga je pitao Herak šta vam reći poslanik. Jer on je znao, znao je osobine poslanika. I prvo što je spomenuo, Ebu Sufjan šta je spomenuo? Naređi nam da obožavamo samo Allaha Želešanu. Naređi nam da obožavamo samo Allaha Želešanu. Ne krajeve, ne careve, ne bilo koga drugo, ne bilo kakvi dole, nego da to očistimo sve, da obožavamo samo Allaha Želešanu. I drugo, da ostavimo sve ono što naši očevi pričaju u vjeru. Znači, pogledajte pouke iz ovoga. Jer inače ovaj kaprin rama, ovo slijepo sređenje, slijepo sređenje očeva, djedova, je bila bolje svih generacija. Svih generacija, svaki put, i gledajna stranka dolazi, kaže što pogledajte, naš smo očeve. Dođe mu uzvaj sad, naš je očeve da to rade. Naš je očeve, naš je djedove, naš je naš. Kaže smo. Znači, zabranije nam da slušamo priče djedu. To su prazne priče. I gdje će mi govoriti da želimo istini? Čime to posvjetljuju? Poslaniku da vam je Ibrid objavni, to je dokaz, to je istina. Sveće ne reče nam namaz. A ovo je isto velika stvar. Jer namaz je stup islama i prva i najveća veza sa Allahom će vlašanom. Stavljaju i kod nas svojim gospodarom kod namaz. Treći četvrta stvar kad naređe nam iskrenost, iskrenost i nevinost, odnosno suzrljivost. Sa čovjekom iskreni prema Allahu i prema i prema robom. Pa kaže Rasul sallallahu sallam, kada se pojavi riječi, a nestane djeva, kada se slože vjerici, a srca se zamrzi, kada se budu kidali rodinske veze, kada će Allah te ljude propreti. Da pa imamo isto povezno sa iskrenošću, danas, braći, ima puno uđiš i zaista malo dijela. Vidiš slobene jezike. Ljudi se iskupe, pričaju tako lijepo, a srca se mrze, daleka, jedne od drugih. Nema ni bliže onoga, oni ljubavi, oni radosti i veselja kako je bilo kod Ashaba. Pogledajte kako se Ashabi vesele pravosti jednu drugu i kad se budu kidali rodinske veze. Dakle, to je vakat, to je vakat. Kad će Allah propreti te ljude, to neće biti predeljni kod Allah, Želešanu. Molim Allaha da se nas učini iskrenih, da nas učusti na istini, da nam opusti naše vjere. I molim ga da ovo smrti bude dokaz za nas na svijem danu, a ne protiv nas. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.